И така зад кадър, журналистическа кръгла маса сега, журналисти от три държави, Австрия, Литва и България, които са от различни поколения. Ангелина Пискова ще излезе от ролята на съводеж, за да направи своя персонален коментар, кои са акцентите според нея а, Даугас Лаукагалис от Литва. Благодаря ви, че сте с нас. А, мога да спомена само, че е работил за Делфи, едно много важно а, литовско издание. А, и Бригите Рамбоусек, дългогодишен журналист в Австрийското обществено радио ОРФ. От присъединяването на Австрия към Европейския съюз се занимава с европейска политика и разбира се Русица Пъткова, която а, ни превежда в този толкова важен жив разговор а, от Страсбург. А, започваме от там. А, всеки от вас с по едно изречение най-важният, най-силната тема за вас от тази сесия на Европарламента. Ангелина. Разбира се, най-важната сесия е приемането на еврото за България. Сега ще видим и доклада за Северна Македония. Минда Угас. Well, uh, I'm talking to a Bulgarian radio, so definitely Bulga- Bulga- vote about Bulgaria's uh, euro adoption. Тъй като разговарям с българското радио, разбира се темата за приемането на еврото в България. И Бригите? Well, of course, also the euro in Bulgaria and uh, the European Freedom Act for Media. Разбира се, отново еврото, приемането на еврото в България и Европейският закон за свободата на медиите. Ще говорим и за това, защото Бригита е вице-президент на Асоциацията на европейските журналисти. А, но а, да попитам, Ангелина, а, има ли нещо различно от атмосферата в тази сесия в Страсбург, от това, което обикновено отразяваш и в Европейския парламент в Брюксел? По-голямо напрежение, някаква изненада? Напрежение по-голямо определено имаше. Това, което мога да кажа като мои общи наблюдения от този парламент, ако до сега сме плували в сравнително спокойни води, вече те не са чак толкова. Не бих казала, че е толкова опасно, че да се удавиш, но определено трябва да се внимава повече, някак по-неспокойно е и предполагам, че със следващия парламент ще става по същия начин. А, Миндаугас съгласен ли сте с Ангелина, която смята, че се увеличава напрежението вътре в Европарламента? А, виждаме и остър език от трибуната, а, много силни сблъсъци между крайно десните, различни вече формации вътре а, и центристите. Yeah, of course. Uh, I think that the, the Monday's debate about the Commission President show, the, showed that uh, there is really anger, uh, uh, uh you know, from many political groups about other political groups. Мисля, че видяхме в дебата в понеделник по отношение на вота на, на недоверие към, към Европейската комисия, че съществува голям гняв а, между различните а, парламентарни групи. And uh, definitely uh, the European election, which happened uh, last year, uh, the result of the European election uh, made this parliament uh, more fragmented. И резултата от евро... изборите за Европейски парламент миналата година, резултата е, че имаме един фрагментиран парламент. А, Бригите, дебатът в парламентарна зала, но и медийния семинар върху вече дишащият на прага европейски законов акт за свободата на медиите бяха в фокуса на вашето внимание. Там какво видяхте? Yes, uh... I agree with uh, the Lithuanian colleague about the tensions and uh, the behavior. It's changed a, a little bit, I think. Съгласна съм с моя колега от Литва за промяната в поведението и отношението, което виждаме в Европейския парламент. And uh, as far as the European Freedom Media Act is concerned, uh, you know, we are living in uh, an age, I could call it an age, uh, with a lot of uncertainty and tension and uh, instability in all our countries. По отношение на закона за свободата на медиите, ние живеем в момента в период на много голяма несигурност във всички наши страни и нестабилност. Uh, and media have a crucial role in all that. And I believe, that I like the sentence, you know, the fight for media freedom is a fight for democracy. И ние има, имаме, медиите имат ключова роля във всичко това. И аз обичам да казвам, че битката за медийната свобода е битка за демокрацията. And the Association of European Journalists is doing that for, since 1962, when we were founded in Remo in Italy. И ние от, Европе... от, от Асоциацията на европейските журналисти се борим за това от 1962 година, когато нашата организация беше създадена в Сан Ремо, Италия. And now we are 17 countries, not only EU countries. And uh, it's really interesting for me to work together with so many colleagues, international colleagues. В момента в нашата асоциация членуват 17 страни, не само членки на Европейския съюз и за мен наистина е много интересно да работя с колеги от всички тях. Но Бригите, още след влизането на а, еврото в а, Австрия, а, а и изобщо влизането на Австрия в Европейския съюз, вие разработвате една концепция концепция за европейско кафе в квартала, организирани към гражданите дискусии в отделните квартали на Виена, нещо, което да създава близост, да прави... Смятате ли, че подобни формати а, могат да помогнат в тази ера на дезинформация, защото ние пък ставаме свидетели на много мощни дезинформационни кампании срещу еврото? Well, we are in the European Union, Union now for 30 years. And uh, I think uh, the euro was uh, implemented on 1st January of 2002. so it is, and we were 12 at that time, 12 members of the euro. Now with Bulgaria, we are 21. Преди 30 години Австрия стана член на Европейския съюз, а ние приехме еврото през 2002 година, като тогава в еврозоната членовете бяха 12 страни, сега са много повече. And uh, my uh, experience about uh, you know how to tell about European Union, how to inform, it's rather complicated because because it is a complex system, a very fascinating system for me, but it is very complex. And I always give with this form, format you uh, were talking about European coffee, uh, people the feeling. I always start with the sentence: European Union is not far away. It's not Brussels. It is just uh, the few steps to the next minister because every minister uh, is uh, taking part in decisions of each country. Uh, and so people sometimes look a little bit, really? and then I started to looked up the next ministry and said, well, you only only have to <laughs> walk a few steps and you are in Europe. We are in Europe. От много години аз работя по, по това да обяснявам европейските политики, да ги правя популярни сред хората и именно тази идея за това европейско кафе. Аз там обичам обичам да казвам на хората, че Европейския съюз това не е Брюксел, това е реално най-близкото министерство, до което те могат да отидат пеша и да поставят своя казус пред конкретния министр, който след това взема решения на европейско ниво. А, литовският ни колега преди 10 години Литва влиза в еврозоната. Прилича ли сегашната атмосфера а, на унази, в която вие влязохте? Имаше ли кампании против еврото? Откъде? Много кратко. Yeah. Well, Um, uh, so 10 years ago, when Lithuania was just about to adopt euro, we didn't see such processes which are happening in Bulgaria, uh, Bulgaria right now. I'm talking about the protests and so on. Both the position and opposition parties were in principle for adopting the euro. Преди 10 години, когато Литва се присъедини към еврозоната, при нас нямаше такива, такива процеси и опозицията и, и управляващата партия бяха за приемането на еврото, така че ние не се сблъскахме с процесите, които се случват в България, протести и наистина а, несъгласие с приемането на еврото. And of course there was some discussions, people were afraid that the prices will increase, uh, but and, and we see we could see that in some sectors supporters. But in general, people were excited and now people see Euro as a very good thing for Lithuania. Имаш обще... обществено обсъждане, страхове, че а, цените ще се увеличат, но в резул... а, като резултат виждаме консенсус в обществото. Хората са доволни от това. А, Ангелина, дали от това, което чуваме от а, а, колегите ни от Австрия и от Литва, вярваш, че е българската аудитория, нашите слушатели, нашите баби и дядо, дядовци, майки, бащи ще се успокоят малко и няма да стават жертва на, а, на страховете, които някой всява сред тях? Бих казала, че те ще преценят всичко по джоба си. Ако спекулата наделее в България и по някакъв начин не бъде овладяно това положение, не бих казала, че съм оптимист. Всичко зависи от това как институциите от тук нататък до 1 януари ще си свършат работата. Много ви благодаря за възможността да говорим с трима колеги, кореспонденти кореспондентката на Българското национално радио в Брюксел Ангелина Пискова, а, литовският ни колега Амин Даугас, Ла, Лаукагалис. Yeah It's not an easy е, It's not an е easy day. Не, не е много лесно това има наистина. И Бригите Рамболсък е, от Австрия. Благодаря на Русица Пъткова за превода. Така ви казваме дочуване от Говори Страсбург. Екипът тук Бертран Вижие, звукорежисьор. В София на пулта Рада Томова за превода в ефир, в кадър и зад кадър. Русица Пъткова отново ще кажа от английска редакция. Благодаря на Ангелина Пискова, че направи по-лесна моята задача в Страсбург, да е хубав денят ви от мен. Ирина Недви. останете още малко с музиката, която до 12 избира Марина Великова.